Մենք կխոսենք Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում տեղի ունեցած ինչ է եղել եւ ով է գնացել։ Նոյեմբերի 20-ից 23-ը Արցախի գյուղոլորտի պատվիրակությունը մասնակցեցին Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար քաղաքում կազմակերպված գյուղատնտեսական տեխնիկայի սարքավորումների եւ բուսական ծակման գյուղմթերքների արտադրության ու վերամշակման համար անհրաժեշտ նյութերի 25-րդ միջազգային ցուցահանդեսին։ Մեր այցի գերագույն նպատակն էր տեղում ծանոթանալ բոլոր մասնակից կազմակերպությունների հետ, ձեռք բերել հնարավորինս փոխադարձ համագործակցություն, որն էլ կնպաստի Արցախ ներկրման գյուղ գյուղատնտեսական տեխնիկայի, սարքավորումների, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, սերմերի եւ պարարտանյութերի, ինչպես նաեւ ոռոգման նորագույն տեխնոլոգիաների ճիշտ ընտրությանը։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էին տարբեր երկրների արտադրության տարածքային ներկայացուցիչները, անշուշտ նման հանդիպումները հնարավորություն են տալիս տեղում ուսումնասիրելով եւ խորհրդակցելով միմյանց հետ հասկանալ մեր տարածաշրջանի համար անհրաժեշտն ու պահանջվածը։ Մասնակցել ենք ընթացիկ սեմինար խորհրդակցություններին, որտեղ ներկայացվում էր նշված տեխնիկա եւ սարքավորումների կատարված աշխատանքներն ու հնարավորությունները գյուղատնտեսական կուլտուրաներից հիմնականում ծորենի, գարու, եգիպտացորենի, արևածաղկի, սոյայի մի շարք սորտեր եւ հիբրիդներ, ինչպես նաև այսօր արդեն իսկ ամբողջ աշխարհում լայն տարածում գտած ոռոգման, կաթիլյան եւ անձրևացման համագարկերը։ Մադանյան, ինչ խմբով եք գնացել եւ ով է ձեզ հravirել, որ գնացել եք։ Հիմնականում խմբի անդամներն են Լուսաբուծյան եւ Գույսերի Պաշտպանության վարչության պետ, ես, տեխնիկայի տնտեսության պետ Անանիաս Սողոմոնյանը, գյուղատնտեսության նախարարի օգնական Արման Ղարամյանը եւ գյուղաճակատության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Վալերի Ղազարյան։ 4 հոգուց էր կազմված մեր պատվիրակությունը։ Սա փաստորեն պաշտոնական հraver չէր, Եթե պաշտոնական հրավեր չէր, ապա ինչ կարգավիճակով էր այնտեղ Արցախի պատվիրակությունը։ Ամեն դեպքում մենք դրսում չենք ներկայանում որպես Արցախի պատվիրակություն, մենք Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչներ ենք եւ ոչ թե հրավերեր, այլ ավելին այս միջոցառումը արդեն 25 տարվա կյանք ունի։ Ամեն տարի նոմա միջոցառումներ կազմակերպվում է եւ որոշեցինք մասնակցել։ Առաջին անգամ եք մասնակցել։ Առաջին անգամ, մենք առաջին անգամ ենք մասնակցում, սակայն Արցախից ունենք որոշ ֆերմերներ, որոնք արդեն 3-5 անգամ մասնակցել են նման միջոցառումների, որն է հնարավորություն է տվել մարդիկ էլ ավելի նոր տեխնոլոգիաներով հագեցված տեխնիկա ձեռք բերեն, սարքավորումներ ձեռք բերեն, ճիշտ գյուղատնտեսություն վարեն Արցախում։ Պարոն Բադալյան, Հայաստանից բնականաբար գործընկերներին մասնակցում ձեզ հետ այդ սեմինարին Հայաստանի Հանրապետությունից ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունից եւս կային ներկայացուցիչներ, բայց պետք է նշեմ, որ չկար նախնական պայմանավորվածություն համատեղ ներկայանալու, սակայն մենք բոլորս արդեն գործնականորեն իրար ճանաչելով փորձեցինք միասնական մեր բոլոր հանդիպումները կազմակերպել, ստանալ բոլոր հարցերի պատասխանները եւ բավարարված դրամադրվածությամբ, այսպես ասած, գոհ վերադարձանք։ Շատ բարի ինչ տեխնիկա ցուցադրվեց, որը թերևս նորություն էր Արցախի հանրապետության գյուղվոլորտում։ Այսպես ասած, երևի թե աշխարհում արկա գյուղատնտեսական բոլոր տեխնիկաները ցուցադրվեցին, սակայն այս բոլոր տեխնիկաների պահանջարկը մենք չունենք։ Այսինքն մենք ուսումնասիրելու մեր հողակլիմայական պայմանները, մեր հողերի հարթությունը, բոլոր այն տեխնիկաները անհրաժեշտ չէ, որպեսզի մենք ունենանք, սակայն դրանց մի չնչին տոկոսը հերիք է, որպեսզի մեր գյուղատնտեսության մեջ հնարավորինս հաջողությունների հասնենք։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր տարիների ընթացքում ընթացքում արդեն համագործակցելով ձեռք են բերում նման տեխնիկաները եւ միանշանակ ակնհայտ է երևում է, որ իսկապես Այսինքն ձեռք են բերել մեզ մոտ։ Ձեռք են բերել մեզ մոտ, իրենք Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով, նույնիսկ լիզինգային ծրագրերով ունենք նման արտեներ ձեռք բերված։ Օրինակ ինչ Հիմնականում Բելարուս տրակտորներ, Dodge, John Deere տրակտորներ, նույնիսկ կոմբայններ, այո, Նման տեխնիկաները օրվա կտրվածքով էլ ավելի ծավալուն աշխատանք են կատարում, քան մեր սովետական տեխնիկաները։ Մշակաբույսերի առումով ինչն էր նորություն ձեզ համար եւ ինչը այսպես ասած ձեզ զարմացրեց եւ ինչ մշակաբույս կցանկանայիք բերել Արցախ։ Նորություն կարելի ասած չկար, որովհետև վերջին տարիներին գյուղատնտեսության նախարարությունում արդեն իսկ վարում են ծավալուն գյուղատնտեսություն կապված գառնացամշակաբույսերի ցանկի հետ, Հիմնականում այնտեղ ներկայացվում էր եգիպտացորենի, արևածաղկի, սոյայի եւ որոշ կուլտուրաներ, այո, վաղուց, սակայն նրանք հիմնականում արտադրող ընկերություններն են եւ շատ հաճելի էր կոնկրետ նման մարդկանց հետ անմիջապես ծանոթանալ, հասցեներով փոխանակվել եւ կապ հաստատել։ Սակայն պետք է նշեմ, որ ներկայացուցիչները ոչ թե արտադրության ներկայացուցիչներն են, արտադրողներն էին, այլ տարածաշրջանային ներկայացուցիչներն են, այսպես ասած զիլերները, եւ ողակի հաճելին այն էր, երբ որ նման մարդկանց հետ խոսալուց զգում ես, որ ունեն գիտելիքներով լի պաշար եւ հասկացան, որ պետք է ել ավելի շատ հանդիպումներ կազմակերպենք գյուղատնտես մասնագետների վերապատրաստման հարցում, որովհետև նման ընկերությունների հետ խորհրդակցելով տեղում ունեին իրենք իրենց գյուղատնտես մասնագետները եւ յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը տալիս էին միանշանակ բավարարված պատասխաններով։ Պարոն Բադալյան, օրինակ առաջատար ինչ ընկերություններ էր, որի հետ հանդիպումները ձեզ ողջորեց, քաջալերեց եւ կցանկանայիք շարունակել եւ զրույցը եւ գործնական պայմանավորվածությունը այդ ընկերությունների հետ։ Մի շարք ընկերություններ կային, սակայն նրանց հետ արդեն իսկ շփվելով հասկացանք, որ մի քանիսի հետ նույնիսկ մեր համագործակցությունը մեզ համար բավարար է, որ เป զի ձեր բերեն մեզ բոլոր անհրաժեշտ թե գիտելիքները, թե պահանջարկը, լինի դա սերմերի, թե պարարտանյութերի, ռոռոկման համակարգերի կամ գյուղտեխնիկայի եւ սարքավորումների հետ։ Կոնկրետ ընկերություններից ասեմ արտադրող եւ պարարտանյութերի իհարկե իմ գծով ագրոպլազմայի ընկերության հետ էր հիմնականում կապված մեր խորհրդակցությունները, մասնակցում էինք նրանց սեմինար խորհրդակցություններին, Pioneer ֆիրմայի հետ, Bayer ֆիրմայի հետ, Syngenta ֆիրմայի հետ։ Սրանք բոլոր այն կազմակերպություններն են, որտեղ աշխարհում լայն տարածում ունեն եւ բոլորը արդեն ճանաչում են այդ ընկերություններին։ Այդ ընկերությունների հայրենիքը Ռուսաստանն է։ Ոչ, ունեն ընկերություններ շվեյցարական, գերմանական, ունեն բելարուսական, տարբեր երկրներից մասնակցում էին այդ միջոցառումներին։ Պարոն Բադալյան, դուք հրավեր ստացաք որևէ երկրից եւ որևէ երբևէ դե երկրի ներկայացուցիչ հրավիրեցիք Արցախ։ Դեռ, այսպես ասած, մենք պատրաստ չէինք նրանց հետ ինչ որ համագործակցության մեր համար սա ծանոթություն էր, հասկանանք թե ինչ ընկերություններ են մասնակցում, ինչ պայմաններ ունեն, եւ արդեն իսկ վերադառնալուց Արցախ փորձեցինք ներքին օղակներում խորհրդակցվել, ներկայացնել մեր տեսածը, մեր համագործակցությունները, որ เป զի հասկանանք այսուհետ ինչ պահանջարկ ունենք ներկայացնելու եւ ում հետ պետք է համագործակցել։ Կոչվում է 25-րդ միջազգային ցուցահանդես եւ քանի տարի է ինչ Արցախից մասնակցում են։ Սա առաջին տարին է։ Գյուղատնտեսության ոլորտի պատվիրակությունը առաջի տարին է, երբ որ մասնակցում են, բայց ունենք Արցախից ֆերմերներ, խոշոր հողօգտագործողներ, արդեն ինչպես նշեցի, 3-5 անգամ մասնակցել են նման միջոցառումների։ Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկատվության համար, եթե չեմ սխալվում, Երևանում նույնպես կայացել է Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնականում մասնակցեցինք սեպտեմբերի ամսին երկրորդ տասնօրյակին, ասենք ամսի 15-ին կանանչ արահետ հասարակական կազմակերպության կողմից հրավեր ստացանք 2014 թվականից արդեն իսկ կազմակերպվող գյուղական կյանք եւ ավանդույթներ Բերքի փառատոնի։ Փառատոնը առաջին անգամ կանաչ արահետ նախաձեռնությամբ աջակցեցին Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ Երևանի քաղաքապետարանը, որոնը մեծ հաջողություններ ունեցավ փառատոնի ընթացքում, ասինքն նպաստեց բնակիչների օրգանիկ գյուղատնտեսական արտադրանքի ձեռքբերման, ինչպես նաեւ հյուրերի տեղում ծանոթանալով Հայաստանի գյուղատնտեսությանը։ Ովքերին մասնակցում։ Հիմնականը միջոցառմանը առաջին տարին 2014 թվականին, երբ որ կազմակերպվեց այս միջոցառումը, մասնակցում էր շուրջ 50 խումբ եւ միայն Հայաստանի ներկայացուցիչներն էին, սակայն այս տարի սա արդեն 5-րդ միջոփառատոններ եւ մասնակցում էին Արցախի, Վրաստանի եւ Սիրիայի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Մեր մոտից Արցախի ներկայացուցիչները հիմնականում երկու տաղավար էին զբաղեցրել՝ Մարտակերտի շրջանի Հաթերգ եւ Թալիշ համայնքներից էին ներկայացուցիչները, իսկ ընդհանուր փառատոնի մասնակիցների խումբը կազմում էր մոտ 200 տաղավար։ Մեր տաղավարներում հիմնականում ներկայացնում էինք գյուղմթերքից ստեղծած ճիրեր, մեր տեղական օղի, գինի, նռան, նաշարապ եւ այդ ամենի հետ մեկտեղ մեր ամատակ բնական ժենգյալով հացը, որը որ իսկապես տեղում գտքում եւ վաճառում էին։ Փառատոնը հիմնականում մեծ շուկով էին նշում, երաժշտությամբ, տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հայտարարություններով իրենց անձամբ տաղավարներով ցուցադրելով եւ միանշանակ նման հանդիպումը մեզ համար դրական էմոցիաներ թողեց եւ ամենից կարեւորը պետք է նշենք որ այս փառատոնը կարելի է տարբերել բոլոր այն փառատոններից որովհետեւ ինքը զուտ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող միջոցառում էր իսկ այսօր օրգանիկ գյուղատնտեսությունը արդեն իսկ աշխարհում փորձում է իր տեղը ունենալ, որտեղ մակրոէկոլոգիապես արտադրանք ստանալը ունի մի շարք առավելություններ, քիչ քանակ, սակայն բարձր որակ ապահովելով։ Այս հարցում շատ կարևոր է, երբ որ բնակչությունը սկսեն մեծ քանակությամբ ել ավելի հաճախակի շփվել նման ֆերմերների հետ, որովհետև դա մի կողմից կնպաստի ֆերմերների արտադրանքի հեշտ իրացմանը, եւ մենք միանշանակ կստանանք ել ավելի մաքուր սնունդ, որը որ տարբերվում է ներկայիս օգտագործվող մեր բոլոր սնունդներից։ Ամենաշատը ինչ վաճառվեց Արցախի տաղավարներից Ժենգալով հացը Ժենգալով հացը միանշանակ։ Բացի ժենգալով հացից, ինչպես արդեն բոլորս գիտենք, Հայաստանում շատ են հավանում մեր տեղական խմիչքներին, եւ դրա այդ մեկտեղ, քանի որ ինքը հարթավարային գոտու ներկայացուցիչներն են Հաթերք եւ Թալիշը, արդեն իսկ նուրը հասունացած վիճակում էր եւ կարելի ասել լրիվությամբ նուրն էին վաճառել։ Մեր պատվիրակությունը մասնակցում էինք մեր վարչության ներկայացուցիչներն էին մասնակցում փառատոնին, փորձեցինք հնարավորինս հաճախակի շփվել մեր տաղավարների ներկայացուցիչների հետ եւ ստանալ բոլոր այն կարծիքները, իմանալ թե ինչ խնդիրներ կամ ինչ հաջողությունների հասան։ Անջավորացիները գինի էին վաճառում Չէ, իրենք վաճառում էին հիմնականում իրենց օղին, որ որ կոչվում է չաչա, հիմնականում այդ էր իրենց ներկայացումները տարբեր մթերքների։ Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկությունների համար, հուսանք որ սա կլինի թե Կրասնոդարում եւ թե Մայր Հայաստանում կայացած ցուցահանդես փառատոնները կլինեն նաեւ այսպես ասած ուսուցողական դասեր եւ մնացած փառատոններին արցախցիները կներկայանան ավելի հարուստ pašarով ավելի լավ թարմ անարատ մթերքներով, թեպետ մեր մթերքները միշտ էլ անարատ են։ Միանշան։